Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Amener Resulü bima unzile ileyhi min rabbihi vel mu'minune küllün amene billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi la nuferriku beyne ahadim min rusulih. Ve kalu semi'na ve ata'na gufraneke rabbena ve ileykel masir. La yükellifullahu nefsen illa vus'aha leha ma kesebet ve aleyha mektesebet. Rabbena la tuahizna in nesina ev ahtana. Rabbena ve la tahmil aleyna isran kema hameltehu alellezine min kablina. Rabbena ve la tuhammilna ma la takate lena bih. Va'fu anna vagfir lena verhamna. Ente mevlana fensurna alel kavmil kafirin. Sadakallahu'l azim.